sarjana pengertian iki gak terbatas teko pendidikan Pak Guru maupun Ibu Guru. Pintere menungso iki teko pergaulan. Lajeng tak pergauli lho gak tumen kepethuk. Ngene iki biasa ana munawar, tak jak omong-omongan enak. Tapi aja sekali-kali kepethuk Kartolo. Wis ana telenggulan wulan iki tak goleki nang omahe gak kepethuk. Nan biare. Lho ri, eh, yo apa ri, blangkang dina sumpek ae. Kau gak kak tu, mau ni kepeduk kau nang seneng mesti sumpek kan. Lah sing tak getune lho. Iya. Urip sepisan kepingin rabi LB Sukese kok gak iso. Kok niku cita-citamu iku dukuren. Wis ana paribasane ya. Wong cebol gayuk langit. Cecek nguntal kelopo. Ya mosok kon tak lo, wong cecek sak driji klopone sak ndas. Lho, kon iki kagak paribasan adane tanda kedur sae. <laughs> iki paribasan lo. Apa elek wong kono wedok aku ya lanang, aku tau kepethuk. Nah iki lak Jakarta kepethuk. Ah. Kepethuk kan. Aku dikene rono didu aku. Oh, didu menyanyi ta? Ora apa. Lah didu apa? Didu ambek sapi. kon oh, iku ngono didu kok sapi. Rono didu menyanyi. Menyanyi kon tak kandani. Ojo sing ngrasani Elvi Sukesi. Apa? Sebab iku ratu dangdut. Lah, satu su berapa juta? Paling enggak ya 2 juta. Kon tau show? Lah. Ah bendina lah su, aku. Kon? Iya. Satu su berapa? 20.000. 20? Iya. Dibagi wong pira? Wong 8. Mantep pira lo, wah kan iki nututi. Lah timbangane kon niku ngrasani Elvi. Lah iku apa oh, tangga ku tonggomu sing ayu ah iya tun pedet iki eh, tun pedet arek mari dibacok wong kok sawang ya golek liyane ta sing apik riri saiki habis kese ono magu wis telung dina waduh wong delok ya apa nemenan saiki tak lempit ono isare bantal kono iku ono mane gambare ta gambare gambare eh, nek wong ngene kon gak iso atik mencapai kon gedene hubungan ngene Kok niku termasuk masyarakat cilik kan mboten temen. Eh, oh kalau wong dempel lah. Kok niku kancane masyarakat cilik lak padha ae kono ya menungsa aku ya menungsa. Pokoke kono gak duwe bojo, hmm. lak gak ngurus apa gerayu ta? Iya, kok ngurus apa gerala sing jenenge pemerintah kon. Wah, kok niki ngene lho. Aku ndek penyakit ndane yo. Ya apa isane rapi LP juga sih. Wis golekno wong tuwek ari. Wong tuwek. Heeh. Hmm. Lho mburi kuwi lho, tuwek 6 kok iso kok oh, nang kali mangono nek tipe ping pat, nek <laughs> lho wong tuwa wis lumpuh iku jenenge wong tuwa yo akeh wong lumpuh ae jare golek wong tuwa dukun-dukun oh dukun lah saiki kanggo percobaan ojo LPGSI kelingkuran ya heeh wong soal e ado ya saiki yo tetangga gue sapa ya jarmu malu ten tetek Iku pelet. Ngon kok ana tun pelet. Oh, pelet. Iya, ana pelet. Eh, ana pelet. Mbok mari kita tatap watu mbok ya. Oh, tapi ya wong iki jodoh nek semono ya. Iya. Sing dadi ku mosok teko rupa ya. Sing penting lah atine. Atine kadang-kadang rupane elek, atine apik, dadi lan apike. Kadang-kadang sing ana elek, atine ya tambah elek ya ono iya. Oh, ya kano. Kadang-kadang wong ayu terus ngayoni tanggane ku akeh. Elek-elek pokoke urip ana ambekane lho, ha? Pokoke ana ambekane. <laughs> teman-teman siri, golek jodoh kancane pokoke nambah kane. Lah wong ketubruk wonten karep mbakane dirabi lak nek. Sopo niku mblakrak anjir. Iku lah wong kecelakaan niku. Wis, pokoke percobaan kenekno tun pelet. Oh, tinggal percaya utawa gak ya? Iya, aku iki lho, iso nek perkara gunane arek wedok. Lah buktine kapan kon tau dikatuti arek wedok? Lah bojoku iku Oh, asane katut kan? Iya, asale asale gelak katut aku. Iya. Tak kandani kan. Bingung kabeh kon iki. kok iso katut-katut iya <laughs> katut-katut katut aku nah ya isane katut-katut ini apa ini tak carai pilihan mbak Yumi gula hati nanggali ta. barang hati nanggali ambil piur tak tangan aku lelep terus tak tulungi tak tak tak kena wongi apa nih cewek ini katut male mbak Yumi gula aku Yuk, gak boleh kebimbang ri guri. Pancen golek cewek ri. <laughs> Kono ku nyebrot ngono jare kebimbang. Ah, Lerekon kepingin dikasuti. Kepingin jeneng edun pelet. Jeneng pelet aja. Ojo, oh, sing pelet lho, sing pelet aja. Pelet aja. Iya. Bulinan naumai. Kacaan sepil mari dibukaan. Ibu pakaiannya piro? Kira-kira sing api-api ini juga ono. Kira-kira piro? -kira, Kira-kira rompuluh setel kawan mulai. Enggak mesti ngulai kawan. Berarti salam hari? Iya. Aku ndodo sirok Tanggane roh dikeprut ke kombure. Hah? Burung rapi hitam lungker lah anakku. Pakai yang ri. Gombal-gombal lah hijau. Mulai sampai rek sing api ya wangel. Mulai cilik kan datang dikeprut orang kampung. Durung. Lah, kau ndak dikeprut orang kampung. Anggapan pijet ini lah. Eh, kau tau dipecah uang ya? <laughs> Dikeprut kampung kok pijet kan ini. Wah, Coba sih percobaan ya. Ayo tak buruk eh. mangan nopo gak mangan wis kuat ta. Oh, kan kuat poso. Poso. Iki posoe mek rong dino. Mangan oleh. Mangan oleh, ngombe oleh. Beneran. Cuma rong dino iku gak le turu. Melek sanggup. Melek sanggup. Melek. Iya. Gak ketip. Eh? Gak ketip. Gak ketip. Iya. Mecicil tok. Mecicil. Iku wis bongko iku jenenge. Wong poso kok melek tok ya apa sih kon niku? Ya le ketip. Liyane iku liyane. poso iku ya. Apa? Poso ngerawat ae. Oh, mangan godhong-godhongan. Sanggup kan? godhong pring, eh, godhong kecubung. Terus godhong apa maneh? Godhong inga, iya, kacar, iya. Rumah sapi mana? apa sawanjak ngono niku? Eh, nek gak gelem poso ngrawat poso ngluang. Ngluang ya apa? Ya gawe keduan niku sak pengadek, sak pengawe. Wis pulangan dadi kon dilebokno beleng ya. Duruki, duruki rong wulan ketrima kan. Gak sampe rong wulan iki. Eh. Rong dina ketrima wis rong dinane wisan. Berarti mati. Kok kon nggolek no kancamu sing ngene. Lah iki jaman lakoni. Liyane eh, liyane. Basa nyusang, basa oh, nyusang. Oh, basane Subali. Iya. Poso Poso nyusang Subali. Ah, cekel mutek ndukur. Terus siramu cekel nisor. Mari ngono. Terus nggo ndukur siramu ku diobongi menyang anu merangi ketan ireng. Kon ini sing gedhe lah kemukus ah. Sing gedhe lah. Iya. Eh rumah kamu golek tawon ta iki. Aku poso kok diubu-ubu ra mateng ta kuwi. Lho, kok nek gak sanggup wis gak poso wis. Ayo mel-melane ngono lho, tirokno rapal aku Ilmu ya. Ayo wis ayo. Ayah, yo. Niatin sun mata ajiku. Niatin sun mata ajiku. Aji semar kuning. Aji semar kuning. Apa sebabnya semare kok kuning? Mari dicet, weh. <laughs> Ah. banyu ku lho. Lah kon takon yo, lalek kuwi gak dicet ya dibron ngono lho. Iki mune japa? Oh, dadi lek sepisan gak cocok wis gak mandi. Oh, Wah, jane kasih ati. Riane semar. Riane. Nyati sing mata ajiku. Nyati sing mata ajiku. Aji semar mesem. Aji semar mesem. Apa sebab semar mesem? Mari oleh arisan. Cuman kan ana japa oleh arisan iki. Wah. Lah mari mesem lah, medhut durung nari iku jeniri. Iki mune japa lho, japa. Oh, japa ta? Iya. Arugi aku. Ojo kontai malah kano kasih hati lo. Liane semar liane. Iya. Niat isin mata ajiku. Niat isin mata ajiku. Aji semar mendem. Aji semar mendem. Apa sebab semari kok mendem? Mari mangan gadung wes. <laughs> Kau bisa tak tahu kan? Oh, no, semar mangan gadung ini lo. Kak tahu tuh mumpung tuwek mulang semar mendem bareng kak tahu. Iya no. Mandi yo. Coba ibu. Liane sih mendem. Ini gak mandi lo. Iya iya. Liane mana? Niat isin mata ajiku. Niat isin mata ajiku. Aji Semar mengkurep. Aji Semar mengkurep. Apa sebabnya Semar kok mengkurep? Woten isenem. E <laughs> Akan pelayon dewe. Umon kon Aji Semar mengkurep riri. Iki copo. Oh tak tatak kon go. Wis karep pisan kasih. Bisa gak? Golek nang liane? Niat sur mata ajiku. Niat insun mata ajiku. Aji Semar dodok. Aji Semar dodok. Apa sebabnya Semar kok dodok? Tombol dadu le. Oh, <laughs> kok ngono. Wis wis. Wis gak semar-semaran wis. Mbok Bagong mbok Dilung ngono lho, Ri. Liyane ari. Liyane liyane Semar. Iku lho jarang guyang. Lah iki jarang guyang, aku gelem muruki ya. Hmm. Aku munu prego pelantaran ae, tapi desa neraka kon sing nyonggo. Bejare aku aku sembarang gelem Tapi nek kon get guyonan, dulinan ya. iki walat iki nampak nang awakmu ah petung turunan anakmu gak iso mlaku lho oh lompo yo iya wis tak ketemenan nek ngono aku kadung mote iwakan ngene rek <laughs> padha pelembungan ae ah, wah lha kadung kemoto pokoke ayo padha kadung ngato moto yo apa yo apa ayo nakep nakep Ah, niate sun mata ajiku. Niate sun mata ajiku. Aji jaran guyang, aji jaran guyang. Nah, jaran guyang ya. Iya. tak guyang tengah latar lalu kali apa ini ku ini di latar kalau banyu di kali hari latar ah kalau ini ku aku enggak atas parah kamu ini di latar aku ini gegeran ini ku Iya, kok niki padha umum kok jalu kali niku. Aku nggo latar ah. Iya. Oh iya, tak guyang tengah latar. Ah, cemediku sedo lanang. Cemediku setengah lanang. Iku lah male cemedi wandu. Wis sedo lanang, sedo lanang. Cemediku sedo lanang. tak sebetno gunung guntur tak sebetno gunung guntur segara asap waduh iwa iri wani yo oh. no, aku iki didolong puasa oleh buati akeh lah yo niku lah apa ditakoni iwa yo oh gak oleh ya oleh oh yo tak sebetno segara asap nah hmm. Ojo mana tak sebetno gunung gak guntur. Ojo mana tak sebetno gunung gak guntur. Tak sebetno menungso kantil. Tak sebetno menungso kantil. Ojo mana tak sebetno menungso kantil. Ojo mana tak sebenok menungso gak kantil, lho. Wong tetel tak ide kanti. Oh wes wes. Eh, mulai jaman Jepang ya ingun urian. tetel nanti dia lah dicek ya kantil. Iki jopo. Oh sih mandi nih yo. Iya. Dia yo. Eh. Senin selasa rebu kem. Senin selasa rebu kem. cabang bayi ini tun mana gak mingkem mo. cabang bayi ini tun mana gak mingkem wong kerang iku mingkem nek digodok mangap berarti <laughs> kok bermu godok ya dindi <laughs> oleh kerang yang mingkem ri ngarek kok belakang apa ini oh dijopro iya loh Oh, oh eh. <laughs> apa kebiar-kebiar kalau? Oh, kok paman mau nyuruh kodok ya? Kenapa aja kebiar-kebiar itu? Oh, ini gak jadi guyon. Kalau oh. apa paman? Oh, ini gak entes ya ini. Coba liat nih. Apa apa apa? mata ajiku, niati sun mata ajiku. Aji cecek putih, aji cecek putih. Panggonane nek wite galing, panggonane nek wite galing, aku gak mangan-mangan, aku gak mangan-mangan nek gak mangan kala jengking, pangan dhewe. <laughs> Wong pintu bae bengok gak mangan kala jengking lho niku. Kok gelem tangga? Kok gak tau mimisen yo? Kare <laughs> tak tunjuk pisan kok tak no. Wis eh, liyane, liyane. Niati sun mata ajiku. Akhire ilmu iki. Ya eh, pirono? Niati sun mata ajiku. Lipat, lipat, lipat, lipat. wasi sedidik, wasi sedidik, wajo saipet. Wajo saipet. Pet mampet, pet mampet, mampet kersane Allah. Mampet kersane Allah. Eh, dungane wong apa iki? Wong sunat. <laughs> Wong gunane wong dadi tadi kan dungane wong nyunat ya rek. Aja lho. Wes, wes, wes. Lakrak kok iki jane ngono aku gak iso lho. Coba aku yang gudo pikiranmu sampai di mana kartola itu pengetahuan ini. Wong kaiso yo kaiso, kan itu tong kosong berbunyi nyaring. wong bodoh ngaku pinter. Lho, efek-efek ombo-ombo cilik kawetane gedhe pungkasane glandang carang teko pucuk. Eh, sondo. Sondo male omongane tau gale. Tak eling wong edan ya aku iki. Makin bingunge. Wis enake nek pancen. Wong yo paribasane wong elek jadi dicampai koyo aku ora awakmu. Aku wong ngerti lho kon. Diri luci dalmo tan kena kini lho. Maksud maksud e Diri gunung luci suket sak ndurune gunung sik duran suket. ana sing dukur maneh. Apa? Wong arit. <laughs> Kok ngarit tadi bongko kayak ngarit buru gunung Ya apa dukur itu kita lawan ngarit ta? Ah. Kau nih cembelakra kau nih. Eh kamu tuh yakin? Yakin. Wah dulu yakin ini ilmu nih. Wah wow, ilmu bucu ibu. Ayo ilmu apa sih Ilmu kelenek ah. <laughs> Ah yakin? Wah. Dah. Lu siapa Ari? Iya tuh ngarit. Ari kau opo, kau apa? Ari kau nih kau apa? dirobong sak menuke sak kene kene ngedung pelau-pelau dadi sidang ngomong amat dirobong ya mambu gula bae ponis mambu gula dak Lah kok mati safari ki, Dok. Tonggo kanan keri, ngarep buri, nisor ndukure teko nang bumu kabeh. Ono apa sing tak tinggal mangan apa? Bojone gak ono. Bojone gak ono. Innalillahi wa inna innalillahi rajiun. Ya apa lara? Jan aku sik kok. Kok bojoku gak lara lho lho. Lah yo gak lara kok gak ono yo. Lah iya omah tak tinggal gak apa-apa kok. Gak ono ri. Yo ah, kok dikira temen ta? Aku malah teko kono. Aku wong. Iya. Lah iya pi ta? Heh? Dilurupi. Dilurupi. Eh? Ya mau ora harus sing to le. Lah ya dilurupi dikai cewek lho gak ono. Gak pokoke aku bojone paling gak ono. Lah mati sik. Gak ono mati ta mati. Sopo sing ngomong mati? Lho kok jare gak ono? Bojomu iki gak ono nang tuku, mbonang pasar. Oh, mengane kaya wong gendeng ngene iki. Tetangane gak ono iku mati. Aku iki teko kono iki, Mang. Tonggomu marburi teko kabeh. Mang hmm. tak delok bojomu gak ono. Pari delok ono celok tak dhewe tak teko kene kidungan dienak-enak nek tekak tekuk dilakluk muruki karo lho iki, Mang. Lah kan salah ora kan muruki gudange tak kok. Yakin mah ngomongi ngarepe kaya enak muri-muri lah. man yo mencelek yo hmm arek iki dikai kop telu enak <laughs> oh nah bener ya e, anane bojoku gak ono mesti blonjo iki lak menghadapi emben iki lho petang puluh ni anakku lho wah ngomong wah lho ke mari kepaten ngono lho mati disumet sumet di bosong ae kan Wes lho, mati iki nyumet pergen nah. Lah ya mati ta anakmu. Ya mati ya mati terus mati. iki lho. Endi mati sing bareng. Ngono kok gak rono kin kin. Wah iso ta ora gak rono. Ngono pegawe aku ya apa? Ya mene-mene, ae nek sing kari nek sing mati aku tak rono. <laughs> Kan niku ya opo, cekok. kok ngancem dungane kan apa iso ya sing sing dhisik iki sing kari kae mbok menawa sing kepaten mana aku tak rono ngono lho enak ya ngenteni mbokmu dhisik mati <laughs> oh, omong ngamu niku ngancam kan iso ngono saiki gak iso melak rene sepurane ae menene aku yo ana urusan liya ya oh. mati tak kandhani kon rek ngene kono melekan rame lho ndi nggo kono kono melekan apa oh ana sing badean bareng ya gak undang undang kono nek badean ngono ae Nanggon ku kuwi gudang bade ya ndi iso bade ta badean apa temen itu apa ya ya sembarang aku nang rumah kono nek iso bade sepeda ku jagi sing kanu ku iku pengen Hmm, anu kok neban mana depan larang <laughs> itu rasa anak larang masih oke king mampeng ayo batin batin aku ya apa ayo pun terombo ijo tengah ireng nah. ledre kaiso cili ledre itu bunder kok hijau ya itu dilet let tengah tengah ireng iya kaiso anu lompong wah ngawur kocong lompong lah ciut ayo ya di kaiso katak Katok. Katok. Iya katok. Wong mbo ijo tengah ireng. Iya. Wong ngirian tengok-tengok nang tengah lapangan. Tak jenggot kanggo. Lah wong irian tengok-tengok tengah lapangan. Lah nek ngono iku gampang iku anak gue iso kok. Saiki kok tak bade. Mesti to wae dong iso. Ngopo sih? Ya, bade aku gampang-gampang anak hmm, sekolah. Iya. Anak gajah apa? Anak gajah bleduk. Bleduk. Anak kebo? Kebo kutel. Kutel. Sapi cilik. Kutel. Hmm, masalah. Loh, Kan iki wae mung goblok iki gajah bleduk. Anake gajah bleduk. Iya, kebo gudel. Kebo gudel. Nah. Sapi cilik pedel. Eh, iki apa kok kono sing salah iku? Aku mau muni anake sapi ya? Iya. Nek sapi cilik ya sapi kuntet. <laughs> Dindia sapi cilik sapi kuntet. Untungmu gak tau dicecek wong. Kok iso. Eh anake gajah apa? Bleduk. Anak wedhus. Cempe. Cempe. Nah, Anak pedet. Kowe ya kowe dhewe. Keneri kon. Kowe dhewe. Kowe anak pedes. Lho, ya kowe dhewe. Ayo, kowe anak apa? Ana mbok. Kon <laughs> blakrak karo-karoan diwala-wali gak gelem kon nakal kon iki. Nyerekal eh, Ayo mlaku-mlaku ra. Nanti. Biasa golek kancane. Oh. Aku krungu kabar dari iku lho sapa? sapa? Ambek goleki munawar. Munawar. Kowe kira kancane ya, ambek digoleki ambek lapun aku mbek apa tok kok ya. Wong munawar iku berita iku lak tanggaku ta. Tanggaku bendine iku kan praine kowe kira cerita bojone. Ayo tono di. Ayo Iya. Iya. Aku ayo ya. lek diakal ngene wah sakno bojone Munawari? bentine kok gegeran iki aku nggawa peking tak gawe bijik Munawar kanggo nyadarno perbuatan Munawar lah arek mau tak bijiki lek aku momon bareng Munawar arek-arek tak kongon teko rene dene tak bijiki lali wis bejane awak ngono ae wis oh iki kok Wah, model wek wong edan arek. Lo, iya iko. Lo, lo, cak. Wah, dah lo. Terus berasa aku sopo yang mang. Potonganmu kok boys ni. Iya, kas aku muki yo yang lo. Lalu ketokmu ambil aku kayak gombal mu. Lalu kang ono kok opo sih di kowe gua opo ya. Terus kan? Apa ya? Iki ngono, sabu eksesi di sana. <laughs> Sampai di situ yo. <laughs> Terus saya sing Ndek, Deh, ya apa? Iki tengkorak Ngerti gak? Tengkorak apa? Loh. Kasih hati ke petung turunan. Wah... waduh iya ya. Nek wong kedunungan iki mesti sudi saka. Hmm. Mana wis tau nang sumber porong pirang dino? Telung bulan. Oh, mau ngamu kono. Kono ku nyekel kono iku. Lah kancane maca ngene dek e opo glomber-glomber. Lah kalau nyekel nyene. Opo nyekel? Hmm, Ngenyek dagel. <laughs> Aneh. Wong maca ya dicisekno karo kanca-kancane. Waduh, omah peno kating cerayan telopo ae. Karo-karuan wae. Iku sing cilik bunderi, koyo kaya krece kok. iku kul bunda. Oh, lha sing kaya bekecet ya? Ha, iku. Iku iku watu kasiat iku. Ono hmm. kasiat e, yo. Iya yo. Iku nek wong duwe ngon-ngon sapi sitok setahun manak 8 ekor. Apa gak pegel sapine? <laughs> Wah, ono Ora ono sing kon takokno. Aneh-ane wae. Eh, iki lho, lek eh, kasih ati pusaka sampean kabeh kalah karo iki lho. Lah, ya selendro iki. Kon butuh ngene sak prauto nek pacar turi lho. Lho, ya akeh tapi siji. Iki sini ya, peking wasiat. Lho, apa iki wong iso welas. Lek iki ditabuh karo dikidumi. Loh, ya apa wong sing mangi krungu ya hidungan karo mekinge mesti moro ngekek klambi, ngekek dhuwit. Mas. Iya, kadang-kadang wong wedok sing kereng karo wong lanang, iku biasa kereng iso welas. Lho, karo wong lanang manut ya. Momo aku nabuh peking iki krungu bojoku. Lho, ngesakno mbek peno. Sakal mesti nangis. Lho, esuk ditok eh. Nangis. Iya, melas. Gak soalnya welas ngono. Lah Nangis pergo seminggu gak tak belanjaan. <laughs> oh iki, lah iki kancate pegel ada no, iku sik jemane. Oh, lah iki anu, lah iki ana jawabe. Iya. Lek kate lek kate nabung. Gunakno pegel iya. wasiat iya apa? Ni, ni, ni, ni. mirono. Ni aku dina Selasa gak iso rono. Iya. sebab celana ku tak gadekno. Tolong mi tebusno lho iku. Jawabe iku. Kang jane kok dibalani wong nang aras lho. ku jawabe. Eh jawab. Terus ditabuh terus dikidungi ya. Upamane eh, Delan ya tak praktekno ya. Ayo. Ayo kopis. Ya ya dulu iya. Lali-lali wong lali. Lho sing lambang titik ning. Oh. Dia lain. nyoleng lek sore nyoleng sulingane arek surabaya tapi kon ngitung yang ngilat mo ditok nomali kaya diri iwak sarang lon boleh nang nang wah wis kenongane tambah keliru gak karu-karuan iki Gedungamu blakrak ngono. Lah peno ngomong ae, dilengkap sakno wong liwat ora ini. Jenang selang hapuran toyan wonten lepat kawula. Ototot-otot keliru kecotot. <laughs> Lah peno delok ae mek bingung aku. Aku pinro. Ah, tetak eling. Masih keliru krungune wong lu dari enak ae. Lah eling pamun ngremo kok kepote kok. <laughs> Padi ngenong liru nemu. <laughs> Loh. Loh, Ri. Oh, iya, kan? Waduh, lo. Tabu, ini mengurumu ini silir-silir. Suaramu ini masalah. Nah, ya apa cak amanya nih yang penggawaku yang ini iki. Kadek gamanku golek pangan ya peking iki. Kita kan babone wae. <laughs> Oh saking enak, eh, saking melasi Iya, kita bapak. Kita nggak mungkin sapi bengal nang jari enak ya. Besok kok kasih hati, pakin kasih hati. Saya rungok no kupingnya no sabun di ubeng itu. <laughs> ngono saking kasih hati, pakin kasih hati. Kita ini kan nyambut kaya mak terhenan pakin itu. Iya, si kita tinggal nih wong tua gitu, apa nih? Tahu kok, kok mana nih wong murid itu ya pengalaman itu dewi. Iya, nasi macul, nasi nyopir ya. Daripada kita berat. Iya. Lah, mana duit Lho aku gak iso balekno lho meneh-meneh. Wis gak gak utang iki oh, Kok kayak ya? Iya, dengan kerelaan aku. Wis matur nuwun ya. Heeh. Sanun lho kon. Iya tak dongak-dongakno penak rezekine cak. Iya iya iya. Lho lido ah. Ya apa? Aku lho. Iki gak titip duwe arisan tuh. Ola apa aku arep. Lho kayak krono lho wis krungu dhewe. Kok aku Lah kok bloboe wong celanane tembelan. Lho, lho, terang gak? Eh kari situ ya, eh kari situ ya. Eh. Eh. Ayo tak tak tabu ya. Ya, eh, tak cucuk 6 di sik. Surabaya kutha pahlawan mula pembangunan nyotolan apa terus sih mas itu kan lu apa kan bingung ya mbak aku kan itu ngitung itu tapi aja ngeling-ngeling duit kreditan kan ini aku lancelok keputran lan tunggungan wis ana model kretek dure jalan kanggo njaga nek keselamatan supaya lancar jalan kenjaran Oh, iki kaya dihukno gak mampet iki. Lho mosok? Lho iya angel iki yo, tangan redeker kan. Itu mun, itu mun iki lho ana ana peking nyempet-nyempetan iki. <laughs> Lho, cak yakin. Ya apa cak, gak tau penduk pernah ya nyambut kayak gini cak. Jangan nang pasar gak hidup. Apa ya? Kromo kok tabuan ini cuma di temen teman untuk. Sama ya? Kromo kromo itu gak masuk. Kok suarane mbaung <laughs> dari enak. Soko kasih ati peking Mas. Temen lo, wong grune itu lho, omayumu watu sungguh gak lere lho. saking anu saking batinnya mbak kak batin ini onjol lor, lor kematus gimana nih kondisi ya pakai amu tamang samping kau ini pecah kardus kau ini kau ini kau ini kau ini kau sampai nyopo ya Waduh, temen lah sama lahir batin lah. Temen, kayak laku lahir batin, cak. Mungkin orang ewa ya. Eh? Kayak orang ewa. Laku yang di duit, cak. Lihat ya tambah ono. Ya, enggak usah. Laku cuma kudu kono. temen temen to lo aku temen wis matur nuwun ya enaknya temecan lo kon lo oh, aku tak tak benerno lah anu ya lho iya ya apa lho lho nek kemejan iki diguak nek perapatan wae ya kroyo anu mbambung <laughs> ya gak ngono lho apa diguak nek ono dhuwit ngono cek payu 3000 iya 2000 lho lho nek ngono ngene lho tak sili ya apa lho iku barang wasiat kok disile aduh ndi kon tak pateni Lho ana pembunuhan tak oleh meniku. Ngene wis nek panjenengan gelem nulung aku yumu iku cek sadar cek welas karo aku ya iya omah iringane omahku yo omah gedong sunsun iku pengen iku pengen cino kene iki <laughs> wah ah, tak kon nyengkrekno kok ya lo lo ah tak no gak lo karepmu yo apa wis ngene aku nyilih rong dino engko wis tak. aku ngerti ngerti engko tak kei duwe rokok lah wis Nggo tuku ta iki. Lek nek iso tuku 100 daftar. Ojo pasar lek karo kanca tuku gak Kasar. Oh. Pasar ngkara ngono kok pasar wis. Jarine konco, kok mentolo. Wis lirono ana dhuwit ae gak apa-apa ya. Eh? Lirono ana dhuwit. omonganmu gak kuali Lha apa? Dituku gak oleh pasar liron dituku. Iki ben kok wis nyang satu sareng karo konco iki karo beno ya 1000 ya ya konco 1 selawi lah. gak apa-apa nulung aku 1 selawi. Gak ngene lambe mu lemes ngene. Lha apa? Ambek wong liya satu sampe aku 1 selawi. Ya lek ngono iki sampean gawa ya duwe ndi ya. Iya iki mule. Soale mambu ngingi pipanyane koyo manuk bekutut miber koyo gak manggon nggon kene. Iya iki. Wis wayahe mencol nang omah peno. Antarane cocok karipenku mabengi. Ngipi apa? Wadah. Bun-bun aku dilatih kiri ya. <laughs> Ya jangan oleh peking wasiat hati. Kau oleh peking itu tolong dinon jangan aku kados. <laughs> Wis ra ngono dhuwit lah kono. Iya iya. Aku lama tak dulur ya. Iya iya. Sampeyan kowe ya. Iya iya. Wah, iki wis alat sing ampuh kanggo bojoku. Mesti welas. Kakek aku jawab dhuwit 10.000, 20.000 gak kesuwen karo bojoku. Kakek pirang-pirang wulan gak tak belanjani. wis gak nuntut njaluk blonjo sing penting ngisapno bojo bareng iki, setengah wolu mulai kubuka wis aku timbang sumpek-sumpek ngrasakne -sumpek bojoku wong dodol iku pancene nang ati ayem Asil titik-titik pokoknya dendino maler nek dipangan enak aja ini tak rengeng-rengeng kaya zaman ini aku nom-nom dien <coughs> pirang-pirang dino ini terak bleduk terus aku watuk eh suara aku kaya ngini ki opo ini ngomong ngono, aja kakek ngomong, aku ngono kangelan yang begawe. Biyen kon ayu, hmm. oh, biyen kon ayu saiki legrek. Hmm. Lah wis tuwek, dik mula. Makane suaraku koyo ngene iki sak ngabote ndelokno pangan peno. Pare wangi bendino ndeplok kaspe gawe getuk, ya gingingone peno iku. Omonganmu titik hmm. tapi sengake nemen kok. Apane wong ngene kok ngingingone rumah sangu putu, tah aku iki. Sampeyan kok, sak iki dadi bojoku tau sing blandane aku. Lho, Lah kan rumangsane tak belanjane tak. Lah yo gak tau. Yo aku sing belanjane sampean. Lah pira-pira tah aku dadi wong lanang gak tahu. Eh ngono iku tak carane wong bojoan iku. Ya. Kono tok gampang murang muring lho. Aja kakek ngomong. Sampeyan ngono wong salah tapi gak gelem ngakoni salah. Aku iki nggawa apa delok iki lho. Iki hmm, lho. Eh, eh, aku kok pamari ngene, lho aku iki pitu mu ta ya. Anakmu. Turun kepethuk wadanamu. Alah, wadanamu. Kok nek wis krungu, nek wis krungu iki. Hmm. Pacar sampean kok rada slering anyane. Kon dodol gethuk lindri wurung buka mergo keturon. Lah aku amu. Aku ki tak pikir-pikir sampean ku tambah tuwek, tambah kaya wong gendeng. Saiki pikir mana gak kaya wong gendeng. Sampean kok bodek-bodek kuburan, eh, tengok-tengok ndek isore eh, wis lho perlu ne apa tak takoni. Ya iki apa nunggu iman manuk iki. Manuk? Iya. Lho, Sama ini kok? Pas, pas dia manok dia, kok nunggu dia manok itu Ya tak aku aku dia manok tapi lak cili. Ah, eh, masih, ah, masih cili ah. Tapi lak sing, penting lah ya. Anggungnya. Hah, umi me. Tapi bukti ini ingin aneh dinyang satu selawi ya gak boleh ya. Panjang yang sambar ngunan jane wis tanya butuh apa orang oh, wis suwek ngunan. Ya but, but, but, but, but, ngunan. Oh. Betul, eh. cekat-cekat dong, kok nang lewa-lewa kita magai. Lapa. Lapa, lapa, lapa, gendeng lapa, lapa, lapa, lapa, lapa, lapa, Eh, nek aku ngrohokne ki terus mangan warek ngono ta? Lho, arek kok eh, alah, sakal kon gak mikirno donya. Totok wae dengkulmu ngene. Pemangsamu, apa tekok totok dengkulku? Hmm. Kok enak. Tapi iki ana ana ibune. ni, lho ya. Lho, Mirono Miroso. Mi, aku dinas loso, gak iso rono. Duwe sitak sih no. Tolong mi tebus no. <laughs> Oh, adat. Gendong lagi ya. Aduh, oh, kan aku, cinta kamu orang murid sama aku. Rungak no, tak tak oh, gitu ngalan-ngalan. Eh, eh, rungak no. eh eh ini apa sih aku mati kalau apa mati semaput kan sanjang pangan Oro pati petongane barang mesti Hah, ala kisungan ngono kok pamerno lho. Ora enak ayo silakoni amre gampang wong telere jeki wes lengah lengah ya apa wes karo isin lho kan tak kedungi wong edo ngene Aduh, aduh, Jajane gedok rindir muat marit iki lho, Pak. Eh? Pak. Sapa potongmu metu kesine, Pak? Lah iya kon niku. Kon nangisi aku gak mentolo iki. Aku kon soal kon debuki iki ta. Eh, soal e apa? Sarakku gendhi nang tak kok dol. <laughs> Wah, kuwandeng kon niku. ngene iki krungu tangga apa sing ngene sawangane aku kok gak iso mimpin wong wedok Pak saiki ngene lho Pak ya Iya iya wis tak pikir-pikir isin dhewe lho Pak aku ki dirungokno wong-wong Ngene iki sing rugi ya duduk kon Ya apa ngene iki Pak ketemu kleteran kaya ngene Dagangamu tak kolote ya Iya Pak Wanjeng lho Padomu tak kolote oh. Alah apa rumah sama amplop aku kan kolote Iya Pak warung Jangan salah no bancaan ni. Sini. Yo lo malas maduk malas mari. Walah bacukmu kok metu. Soale pendungamu rek. Atas pemukulane bojoku iki mang nganti menonong. Eh lo. Lho opo iki mang? Kon njaluk semaput meneh ta saiki kon. Lah ngomong opo meneh iku? Lho perkara iki lho. Iki lho kon dok-dokno iki lho. Aku santap braki mancur-mancur iki. Lha ka iso. Ka iso apane? Lah ya apa sih? Mi miroso mirono. Wis, mi dina Selasa gak iso rono. Sebab aku gak di celana. Celana ku tak gadekno. Tolong opo tebusno. Lho, mosok gak sampe lu dia dulu. Lho. Ana suwe. Lho ya. Engko lak ngekeki dhuwit, saya yakin bareng. Aduh melase awakku ke ana dhuwit. Ya sing akeh. Lho ya. Eh, salah lho. Ya ya, eh matur nuwun cak yo Lho, ya gak percaya, gak percaya. Lho, wis gak ngandel. Sandani gak gak ngandel wong satunge kon mangono ana perapatan wong telu. Iya. apa? Mesti kon rundingan. Rundingan apa? Ya perkara ngene-ngene iki. Apa sih kok? Iya. Iya. Lho ya. Iki tak omong aku. Ya wis kok goblok ketemu iku wis tobat ya Ya apa kang, riko itu kang, riko itu ya kang, riko itu kang. Ini lho, jaklah. Pernah itu ya, mau ngus tambah suwi ke tambah tua. Mare nono barang sing koyok ngene. Kon ngomong yang ngomong kin. Tapi aja jempok ali-ali ronggolawi gitu. <laughs> Itu yang dia ali ronggolawi. Saiki. Penuh sih pancet tay penuh ya. Dari bujuku ali-ali kuningan nih. Ini lho cak par ya. Iya iya. Konco telur mau berbuat ngene. Hmm. Sakno mbak iyu gitu. Pernah wong laki rabi, sak menusuwe nek gak belanjani. Iya. Wong laki rabi ku cak, ya. Mm Tanggung jawab, iya. setia. Wis nek iku tok. Nah, nah pernah iku tanggung jawab yo enggak. Setia nawa wedok yo enggak, gak tau belanjani, Apik pakan pernah iki yo oh, pating cewek ente. Lah iya iki yo. Pokoke ngene iki. Pernah pakaian kowe sampe kutu mek kanca-kancane gak kelem salen. Ngene lho. Sik ngono julok kulo ndek ngene lemah. Gambar kaos tok iki lho, Ri. Buruane 45.000. Lah iku opo? Angane kon tak elingno. Urip sepisan yo gak perlu percaya mek barang sing kano kasiate. Hmm. Ono ono keris ngene kon tuku, iya. Ono watu kon tuku ya apa kon niku omahmu sampe rungsep koyo ngene lha iki keris iki keris gawenan pasar turis iki Ya, nah, iya. Jadi untuk kan lihat bapak-bapak kok iya kalau munyeng ini. Nek <laughs> kon selalu mikno ngene ya nglalekno ekonomine bojomu war. Pancen iya aku ya menyadari. Aku nyambut gawe nyusang jembali. Gak gawe nyuwar bojoku. Hmm. Malah-malah tak gawe nuruti kesenengan aku. Ya ono bolus tambang ajarane Joko Taru. <laughs> mesti kaya joyo-joyo gak karu-karuan. Penonton lah dah bujung nah. sampai direwang dodol gedhok ambil Iya, Padahal, badi ngopo? Ngewangi penong ini. Badi geduk, dicolong digawe tuku ake. Si keris. Berkutut, berkutut ulah loro ning tuku. Nek iki sing saiki mesok karo kakakmu. Oke, oh, manuk aku yang ngaku loh, aku takoni nek duwe manuk, kuwi duwe manuk dhewe tapi manukku cilik. <laughs> Terus lek gak seneng kekutut ya. Lah iya. Lek lek gak seneng gak seneng rene ngono bojomu tak tak manukku ya apa? Ya apa? Lek gak seneng. Lho manukmu suarane enak tapi ndak segede kok. Iya manuk gagak. <laughs> Lek bekutut gelem dijali ngono gagak lah untung aku dah. iya. Kenapa ini gak kuat rumah tanggamu nawar? Jalur pekat sementara. Lah bojoku terus tak pegat. Nah, tak lelesan iki. Kadhe <laughs> bongko nyeneng niku wong rumah tangga iku ya. Wong lanang gak oleh menang-menang dhewe. Sebalik wong wedok ya gak oleh menang-menang dhewe. Sing penting saling menghormati. Ojo gawe sak karepe dhewe. Sebab lek terus-terusan ngono, rumah tangane kanca kabeh lak enak-enak. Iya. Ngetel TV sak anak bojone gak tau gegeran, iya, pancing sabar. Lek penuh gedhok lindri dodole ping rembong, sing lanang pating trembel terus mari ngono lek ana omah gegeran lho. Terus yo Wah, jadi nangis ta loh. Jadi nangis. Eling yo eling mesti jadi nangis. Tak tolo gak nelongso iki. Mengine ku mat jane. Ngene luar. Wis ana pangunan-ngunan eh, wong rumah tangga itu nek rukun mesti rusak. Nah nek gak rukun rusak ri. rusak sepeda oh garasi rusak motor ya oh, garasi lah nek rusak untumu omonganmu sengak are wong iki untune ilang yo wong ngono paribasan gilu isi jal motang tenan <laughs> iki yo para bali paribasan mesti kucok ae kan liyane wah ngene cara eh pernah njelok kasih angin rumah tangga siapa hari Iya. Seneng toh? Masih kak lebah lebih biar ah, sederhana lah. Sederhana lah. Pinter. Kartolo kasih angin apa mai? Masih kak susun mamai kasih angin sederhana. Nah. Nyukupin awal wes. Yuk benar tak omongi kini. Oh lo Ayo masih nontok lo truk bareng kidungannya ayo disensir. Cek jika lo truk biyen. Iya. Nek biyen lah sanepoan. Iya. Aku eling kidungannya lo truk biyen. Iya. Sampai kondorio. Gak sampai dolek olio. Nah. Iya. Iya. Iya. Iya. Itu nek ana maneh. Ya apa? Jalak koci jalak uret. Hmm. Mbok ne brai anake kegekan sampe meletet. <laughs> Lah sing penting saiki sarenis mari gegeran sing rukun. Ayo apa? Ngidung ya. Antenan ku terus terus apa terus mulai dhewe-dhewe ngono lho ya iya engko ana sing jombangan ana sing meduroan ngono iya iya ya ngono jumu jumu ya cek melok seneng-seneng rek gak cek godhog timae lho mburi kenceng aku niku anu godhog wedan iya iya iya iya sira Julia ya iya ayo ayo ya Julia kalem kalem ae ya Ya, ini kilo kontoake. Ya, Mas, kan rumah. Apa di rumah? Rumah lah. Rumah lah.